Poglavlje 16. To sam vam kazivao da se ne sablaznite. Izopčavat će vas iz sinagoga. Šta više dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da Bogu čini službu. A to će vam činiti jer ne upoznaš ni oca ni mene. Ali to sam vam kazivao da se kad tome dođe vrijeme, sjetite toga da vam rekoh. Ne rekoh vam toga na početku jer sam bio s vama, a sad idim onome koji me posla i niko me od vas ne pita kamo idiš. Naprotiv, vaše se srce ispunilo žalošću što sam vam ovo kazivao. Branitelj, ali vama ja istinu govorim. Bolje je za vas da ja odim, jer ako ne odim, neće doći k vama branitelj. Ako pak odim, poslat ću ga k vama. A kad on dođe, razotkrit će svijetu o grijehu, o pravednosti i o sudu o grijehu, jer ne vjeruju u mene, o pravednosti, jer idem k ocu i više me ne vidite, o sudu, jer je knez ovoga svijeta osuđen. Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. A kad dođe on, duh istine, upućivat će vas u svu istinu, jer neće zboriti sam od sebe, nego će zboriti onome što čuje i ne će vam ono što dolazi. On će me proslaviti, jer će od mojega uzimati i navješćivati vama sve što otac ima moje. Stoga vam rekoh da će od mojega uzeti i vama navješćivati. Kratka žalost i trajna radost. Još malo i nećete me više vidjeti. I opet malo pa ćete me vidjeti. Na to neki od njegovih učenika rekoše jednim drugima. Šta je to što nam govori? malo i nećete me vidjeti i opet malo pa ćete me vidjeti. I, jer idim k ocu, pitali su dakle, šta je to što kaže malo, ne znamo o čemu zbori. Isus primijeti da su ga htjeli pitati pa im reče, pitate se među sobom o tome što rekoh, malo i nećete me vidjeti, i opet malo pa ćete me vidjeti. Zaista, zaista kažem vam, vi ćete plakati i naricati, a svijet će se radovati. Vi ćete se žalostiti, ali će se vaša žalost prometnuti u radost